بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي la Mwenyezi ورحمه mwingi wa mwenye kurehemu قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير Mwenyezi Mungu amekwisha sikia usemi wa mwanamke anayejadiliana nawe juu ya mumewe na anamshitakia Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anayasikia majibizano yenu hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia mwenye kuona alladhina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna um امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور wale miongoni mwenu wanaowatenga wake zao au si mama zao hawakuwa na mama zao ila wale waliowazaa na hakika hao wanasema neno linalochusha na la uongo na Mwenyezi Mungu ni mwenye kukufiria mwenye kusamehe والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير na wale wanaojitenga na wake zao kisha wakarudia katika yale waliyoyasema basi wamkomboe mtumwa kabla hawajagusana mnapewa maonyo kwa hayo na Mwenyezi Mungu anayajua yote mnayoyatenda فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله walilkafirina adhabun alim, na asiyepata mtumwa kumkomboa basi na afunge miezi miwili mfululizo kabla hawajagusana, na asiyeweza hayo basi awalishe maskini sitini. Hayo ni hivyo ili muamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na hiyo ndiyo mipaka ya Mwenyezi Mungu, na kwa makafiri iko adhabu chungu. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات walilkafirin adhabun muhin, hakika wanaopinzana na Mwenyezi Mungu na mtume wake watadhalilishwa kama walivyodhalilishwa wale waliokuwa kabla yao, na tulikwisha teremsha ishara zilizo wazi, na makafiri watapata adhabu ya kufedhehesha. yab'athuhum llh jami'an fayunabbi'uhum bima amilu ahsahu Allahu wa nasuh wallahu ala kulli shay'in shahid, siku atapowafufua Mwenyezi Mungu na waambie yale walioyatenda. Mwenyezi Mungu ameyadhibiti na wao wameyasahau. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kushuhudia kila kitu. Allahu akbar Allah أكبر لا إله إلا الله Suratul Mujadala imeteremka Madina. Sura imeanza kwa kueleza habari za mwanamke anayetengwa na mumewe na ikafuatia kubainisha hukumu za kutengana. Na Mwenyezi Mungu katika sura hii katika zaidi ya aya moja amewatia makosani wanaoifanyia uadui dini yake na amewahadharisha na kunong'ona nong'ona kwa ajili ya madhambi na uadui na amewaongoza waumini juu ya adabu za kunong'ona baina yao kwa wao na baina yao na mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile vile alivyowatia makosani wanafiki kwa kushirikiana na makafiri na akawaeleza kuwa hao ni kundi la sheitani lenye kuingia hasarani na sura ikahitimisha kueleza jumla yaliyowajibu juu ya waumini ya kupendelea kumridhi Mwenyezi Mungu na mtume wake kuliko wengine wasiokuwa wao, hata wangelikuwa ni baba zao au watoto wao au ndugu zao au jamaa zao. Na akawasifu waumini hao kuwa ni Hizbullah, kundi la Mwenyezi Mungu lenye kufanikiwa. Mwenyezi Mungu amekwisha sikia kauli ya huyo mwanamke anayekurejea wewe kwa shauri ya mumewe aliyejitenga naye kwa kudai ati anamuona kama mgongo wa mama yake na akamlalamikia Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anayasikia hayo maneno mnayojibizana. Hakika Mwenyezi Mungu anayasikia vyema yote ya kusikiwa, anayaona vyema yote ya kuonekana. Imepokelewa kuwa sahaba mmoja aitwaye Aus bin Asamit aliudhika na mkewe aitwaye Khola binti Thalaba akamwambia wewe kwangu mimi kama mgongo wa mama yangu na katika siku za ujahilia ilikuwa ndiyo mwanamke kisha harimika kwa mumewe mwanamke akaenda kumpa habari nabii sallallahu alaihi wasallama na mtume akamwambia sijaamrishwa kitu katika kesi yako na sioni ila ni kuwa kweli umekwishahirimika kwake. Mwanamke akajadiliana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na akamrejea tena na akawa anamshtakia Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kuhofu kufarikiana na mume na kupoteza mwanawe. Haukupita muda ile ikateremka aya hii na tatu zilizobale yake. Enyi waumini, hao miongoni mwenu wanaojitenga na wake zao kwa kuwashabihisha katika kuharimika nao, kuwa ati ni kama mama zao, ni wakosa. Wake zao sio mama zao. Ukitaka haki mama zao ni wale waliowazaa tu. Na hakika wanaowatenga wake zao kwa kusema hivyo, wanasema kauli inayochusha, inayoudhi katika wa mwema, nani uongo uliotokana na haki. Na hakika mwenyezi mungu bila shaka ni mkuu wa kusamehe na kukufiria kweli kushapita kwenu. Na wale wanaowatenga wake zao na kisha wakarejeza kauli yao, wakayaona makosa yao na wakataka kubaki na wake zao, basi juu yao kumkomboa mtumwa kabla ya kugusana. Hayo aliyowajibisha Mwenyezi Mungu ya kukomboa mtumwa ni mawaidha kwenu mnawaidhiwa ili msirejee tena katika makosa hayo. Na mwenyezi mungu ni mwenye kuyajua vilivyo miatendayo. Na asiyepata mtumwa wa kumkomboa basi yampasa afunge miezi miwili mfululizo kabla hawajagusana. Na asiyeweza kufunga hivyo basi tampasa walishe maskini sitini. Tumeyalazimisha hayo ili mpate kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na mtende kwa mujibu wa imani hiyo. Na hiyo ndiyo mipaka ya Mwenyezi Mungu basi msikiuke. Na makafiri watapata adhabu yenye machungu makali. Hakika wanaomfanyia inda Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa kupingana na wanatupiliwa mbali kama walivyotupiliwa mbali waliokuwa kabla yao. Na sisi tumekwisha teremsha dalili zilizo wazi za kuonyesha haki. Na hao wapinzani watapata adhabu ya kuwafedhesha mno. Siku Mwenyezi Mungu atapowafufua wote baada ya kushakufa kwao na wape habari za yale waliyotenda. Mwenyezi Mungu amewawekea yote na amehifadhi na wao wameyasahau. Na Mwenyezi Mungu ni shahidi wa yote na anayajua yote.